این که شب یک جای داماد زنها های منتظرن که شاه داماد بیاید و نگاهش بکنند و زیارت بکنند این جایز نه نه جایز نیست چرا داماد نگاه میکنه داماد یه شسته رفته داره با آرایش میاد همه بین دیوانه بشن بابا این جایز نیست نگاه نکن محرم را با عشق با محبت اون چیزی قبل با گفتیم که خانو نگاه کر وقتی بدون اراده باشه بدون عشق و باشه در دل چیزی نباشه خود ظاهر زیبا نگاه میکنی همونهایی که دیگه خانمایی که چرا داشته باشه اونجا که دلشون یه تکانکی میخوره جایز نیست این بیگم به خاطر این که در بعضی حالات های نازوق قلبه ها تکان میخورن انجشا غلام نبی کریم بود داخل صحیح بخاری میاد گوش داخل صحیح بخاری می انجشه رضی الله تعالی عنه این شعر میخون خیلی زیبا آواز خوبی داشت به گفته خاشیه قوالی خیلی زیبا میخون شعر میخون داخل به ها بودن داشت میخون نبی کریم فرمودن که رویدن یا انجش بابا آرام آرام بخور سوق که بالقواریر داری توی شیشه ها رو تکان میدی این خانم ها رو این قلبه اینو شیشه بیش کنی کار نکن با آواز زیبا داری اینجا شعر میخونی این کار نکن پس زیبایی صوت و زیبایی ظاهر گاگای مشکل ساز هست فرمودن که یا انجس سوق که بالقواریر محلا یا رویدک یا انجش سوق قواری، آرام آرام این چیز دیگه زیاد جا نازده کش نده که اونها دیوانه بشن پس این است که نگاه نکنه واش الله شب روسی است اونجا که منتظرن شاه داریم یا ما هم خوب نگاه بکنیم این است بهتری وقت این است اتاق خالی بکنن و عروس داما با هم تحویل بدن اونها دیگه هرچی میخواهند دیگه آزادن تا دست شب مزاحم اونها نباشید